kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İki de sağa düşüptü. Buralarlar, bugün biz ne yakınımız varsa ben açık sohbet kısa. ochiq savol-javob birodarlarning qalbida ishtima qolmasin. Kimni qalbida savoli bo'lsa, turib savol bera oladi, yo bo'lmasa qog'oz tarqatilgan qog'oz bilan yozib so'rab oladi. Qalbingda ishtima qolmasin. Qanday savollar bo'lsa, qanday dardlar bo'lsa, bularni so'rab oladi. Chunki biz aytamiz doimiy podshoh bilan peshvoni farqi bor. Podshoh ular qasrda o'tiradi. ularni ko'rib bo'lmaydi biroq. Bir bir televizorda chiqib qo'yadi Ularga dard aytib bo'lmaydi. Ularni hamma boqish kerak. Peshvo boshqacha bo'ladi. Peshvoni hamma ko'ra oladi. Hamma dardini ayta oladi. Va peshvo millatni xizmatida bo'ladi. Shuning uchun biz sizlar podshoyini emasmiz. Peshvolikdan da'vo qilmaymiz, lekin majburimiz shular. qabul qilishlikki albatta biz sizlarni xizmatingizdamiz. Shuning uchun nima savollar bo'lsa qalbida qolmasin. Yozma shaklda yoki oshkor shaklda so'rab oling. ha Mu'min kim, musulmon kim sharhlab bersangiz. Mu'min deb Alloh taolaga iymon keltirgan kishini aytiladi. Musulmon deb Allohga taslim bo'luvchi kishini aytiladi. Albatta musulmon bo'lish osonroq, lekin mu'min bo'lish qiyinroq. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Arabiylar mu'min bo'lganlikni da'vo qilishgan vaqtida Alloh taolo aytadiki, "Yo'q, mu'minlikni da'vo qilmanglar, balki aytinglarki, aslamno" dedi, Taslim bo'ldik. dedi. Ana musulmon bo'lish sal osonroq, mu'min bo'lishlik qiyinroq. Musulmon kishi Yani münafıka Müslümanlar şey diyor, müminliğin dava kılışı mümkün, Müslümanlığın dava kılışı mümkün. Biz de Müslüman biz diyor. Lekin Allah Teala'nın buyruqlariga to'la iymon keltirib, qalban, tilda aytib va amalan qilishlik bu mu'min sifati. Musulmonlar safida qalbida iymoni bo'lmaganlar ham vatanda ko'rardik. Juda ko'p edi. Lekin shularni musulmon deb hisoblanadi yoki yo'q. Ya'ni musulmon bo'lish sal osonroq, mu'min bo'lishlik qiyinroq. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, iymonni halovatini 3 kishi üç, ta 3 ta sifatga ega bo'lgan kishilar topadi ettiler. İmanla halavetini. Birinchisi Alloh va onun rasuli onun uchun hamma narsadan mahbub bo'ladi. Hamma narsani, hamma narsadan Alloh va onun Resulü'nü yaxshi ko'radi. Birinchi. Ikkinchi yaxshi ko'rsa faqat Alloh uchun bir kishini yaxshi ko'radi. Uchinchi, hidoyatdan keyin kufrga qaytishlikni, o'tga tashlangandagi jirkanish holatini his qilib, ya'ni çıkanda jirkansa o'tga tashlanishlikda küfürge qaytishlikdan shunday jirkanadi. Shunda u iymon halovatini tatiydi. Buni mu'mini haqiqiy dile. Ya'ni mu'mini haqiqiy bo'lish shart qiyro, lekin musulmon sana sanosan. Hop, boshqa savol. بیعت چیست درباره شرط های بیعت در جبهه ما کسانی که بیعت نمی کند با آنها چی خیلی رفتار کرده می شود همین خلاص bayat degan nima degan deb so'rabdi birodarimiz jabhamizda biror kishi bayat qilmasa ularga qanday muomala qilinadi deb so'rabdi bayat ahdlashuv. Oddiy misol bir kishi ikkita birodar bir-biri bilan Qur'onni yodlashlikka ahdlashadi. Aytadiki, mana shu bir oyda dedi, bir pora Qur'on yodladi. Qur'onni yodlashlik mustahab amal. Ahdlashgandan keyin vojibga aylanadi. Mana shu Qur'onni birovga yodlab berishi shart. Vojib bo'ladi. bo'lmasa gunoh Ikkitasi ahdlashdi. Endi biz ahd bersak ham bermasak ham jihad qilishni bizga farz. Lekin ahdlashuv bilan bay'atlashuv bilan o'sha bunyoni marsus quriladi. Biz jamoat shakliga aylanamiz. Chunki payg'ambar alayhisolam Alloh taolo meni 5 narsaga buyurdi dedilar. Shu 5 narsadan bittasi jamoat bo'lishlikka büyüdü. Jamoat shu bay'at bilan ahdlashuv bilan quriladi. A'zolik bileti bilan qurilmaydi. A'zolik bileti berilsa, oyiga nima to'lansa nima deydi? A'zolik miznasi to'lansa. Yo, islomiy jamoat ahdlashuv bilan tuziladi. Ahdlashuv, Alisha Alloh taolo Qur'onda ki إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس الله Allah o'zini yo'lida tutashgan binolarni singari mustahkam urishayotgan kishilarni yaxshi ko'radi. Bu tutashgan bino qo'lni qo'lga ushlab turib urishish emas. Ya'ni jamoat shaklida urishuv. Chunki jihad ibodatini oddiy yakka yakka holatda bajarib bo'lmaydi ayriki boshqa ibodatlar bor haj ibodati bor haj ibodatini jam bo'lgan holatda bajariladi shuni singari jihad ibodatida alloh taolo qayerda buyurgan bo'lsa bizni jamoat shaklida kofirlar bilan urushga buyurdi faqatiluhum hatta la takunu fitna ha sizlar ey musulmonlar bir kishiga emas hamangiz kofirga qarshi urushing. Kutiba alaykumul qital. Qital sizlarga hamangizga farz bo'ldi. Palonchiga farz bo'ldi, palonchiga farz bo'lmadi emas, hammaga farz bo'ldi. qotilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa. Hop. 3 kishi safarga chiqsa payg'ambar alayhissalom buyurdilarki, oralardan bittalarini amir qilib olsin. Endi u bitta safarga chiqish ekan. Kofirlar bilan, mushriklar bilan urushaman degan jamoatga lozimki lozim ularni amir bo'lish kerak. Bo'lmasa nima bo'ladi? Boshsiz jasad bo'ladi. Qo'lsiz jasad bo'lishi mumkin. Ko'rgansizmi qo'lsiz odam? Ko'zsiz ham odam bo'ladi. burunsiz ham, tilsiz ham, quloqsiz ham, soch kar odamni bo'ladi. Oyoqsiz ham odam bo'ladi. Lekin boshsiz odam maligacha ko'rmayman. Kim ko'rgan bo'lsa, aytsin men ko'rdim. Amirning misoli bir jasadni boshi. Ana endi bay'at qilishlik bilan ana shu jihod ibodatini nima qilamiz biz? Yana ham vojibroq, mustahkamroq qilamiz. Çünkü chunki sallallahu aleyhi ve vasallamni her bir kishiga ergashgan kishilarni qilgan ishi birinchisi bayat bo'ldi madinalik ansorlar biz malum mulkimiz bilan xuddi ayolimizni himoya qilganda sizni himoya qilamiz deb bayat berishdi bayatul aqaba deyiladi tarixda var. payg'ambar alayhissalom sulh hudaybiya kuni Hazrat Usmonni yuborgandilar Makkaga. Makkadan ovoza keldiki, Usmonni mushriklar o'ldirdi deydi. Işte. Usmonni o'ldirdi deydi. Işte. Payg'ambar alayhisalom o'limga bayat oldilar. Toyinki Usmonning intiqomini olmasak ham biz hammamiz o'lib ketamiz deb bayat oldilar. Buni bay'atul rizvon deydilar. Birinchi bo'lib payg'ambar alayhisalom qo'llarga boshqa qo'llarni qo'yib atdilar-ki, bu Usmon uchun dedi. Ya'ni bunga bay'at degan tushunchaga mana bu hujjatlar kifoya qiladi. Xo'p. Endi bay'at qilmagan odamlarga nima muomala qilinadi? Bay'at qilinmagan birodarlarga mu'minlik muomalasini qilinadi. Chunki qiyomat kuni hamma amirlari qo'l orqasiga bog'langan holatda jahannam oldiga olib kelinlar ekan. adolat qilgan bo'lsa, qo'li ichilar ekan, zulm qilgan bo'lsa, qo'li bog'langan holatda jahannamga uloqtirilar ekan. Bu narsa men har vaqt bay'at so'zi ishlatilgan vaqtda ko'zimga shunda keltiraman. Shuning uchun qochiveraman doim. Shuning uchun men doim burchak-burchak deb bosib olib, ushlab olib bay'at qilishar. Lekin men vallohi qasam bu bay'atdan qochganman, chunki qo'rqaman. Qiyomat kuni o'zimni yukumga javob bera olmayman. Lekin kufrni qilyapgan zulmini bunchalar tajovuzlarni ko'rib turib, birodarlar majbur qilgandan keyin men bu narsani qabul qilaman. Lekin har lahza, har vaqt bu vazifaga loyiqroq birodarimiz chiqsa, inshaalloh men birinchi bayat qilaman o'sha birodarimiz. Bu so'zni men masjidda turib sizlarga guvohligini aytyapman. Lekin bayat qilmay yurgan birodarlarni jamoatda ixtiyorlar o'zlarida bo'lmaydi. Nima Chunki ulamolar fatvosi shuki, bir jamoatga bir kishi a'zo bo'ldi, bayat qilma. Lekin shu jamoatdan yidi, ichadi, kiyadi. Yidi, ichadi, kiyadi, yotadigan joy shu jamoatning ichida. Uni itoati shu jamoatdan vojib bo'ladi. Bo'lsa gunoh qilmaydi. Anarga aytib o'tdik, Qur'onni hifz qiladi, Ahd bermasam bu ifs qilar endi. Ana ahd bermadim endi chiqib ketaman degan gap yo'q. Bayat masalasida ko'p gapirmoqchi emasman. Xo'p. Alloh yo'lidagi do'stlik haqida qisqacha gapirib bering. Bir kun bir voqea bo'ldi. Abu Hamza Sudoniy degan birodarimiz bor, Sudonlik birodarimiz. Bu aytdiki, qo'mondan Jumaboyev dedi, men Alloh uchun yaxshi ko'raman shuni dedi, tarjima qilib bergin, aytgandi. Nima shartlari bor dedi. men sharti bor u Alloh yo'lidagi do'stlik. Hamma aytaveradi, Alloh yo'lida do'st bo'laman deb. Sharti qara deb? Aytib Abu Hurayrani oldiga bir kishi kelayotgan ekanki, birodar men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman, shuni xabar qilgan keldim hadisga muvofiq. Deganda birodar Alloh yo'lidagi do'st bo'lgan bo'lsa, bugundan boshlab sen ega bo'lgan barcha mol-mulkka senga qaraganda men haqliroqman degan ekan. Shunga tayyormisan deganda aytgan ekan, yo tayyormisan deganda qaytib ketgan ekan. Keyin hali Abu Abu Hamza Suloniga aytdimki, shu gap dedi. Uni cho'ntagidan 20 lak puli bor ekan. Shat 20 lak chiqardi-yu, mana juma bo'lga beraman dedi. Alloh yo'lida birodar bo'laman. Men boshqa ish istimam yo'q dedi. Ikkovlar birodar bo'lishdi. Ayamning shartlari bor. Lekin Alloh yo'lidagi birodarlar qiyomat kuni ota-onalar, aka-ukalar yuz o'girib turgan vaqtda ular foydasi tegan. Qiyomat kuni bir kishini olib kelinadi, hisob kitob qilinadi. Hisob kitob qilingan vaqtida bitta savob yetmay qolar ekan. Alloh taolo izn berar ekanki, bitta savobni yaqinlardan top kelsin. Otasiga borar ekan, onasiga borar ekan, akasiga borar ekan, hamma qarindosh urug'larga borar ekan. Bitta savob berilib jannatga kirib olay der ekan. Hammasi yuz bo'lar ekan, birodar bugun biz tinch qo'ying. O'z farzandim bugun biz tinch qo'ygin. Dunyoda shuncha sen tufayli biz mashaqqat chekib bas der Hech kim bitta savob berishga hozir bolmasa ekan. Shunda bu endi nomid bo'lib endi jahannamga ketar ekanman deb kelayotgan vaqtida oyoq qo'liga zanjir urilgan Alloh yo'lidagi do'stini jahannamga olib ketilayotgan bo'ladi. Bu jahannamga ketayotgan do'sti buni holini ko'rar ekan, nomid bo'lib kelyapti. Ha birodar, nima gap deb so'rar ekan. Shunda aytar ekanki, senga aytishim nima kerak bor? Do'zaxga ketyapsan, men ham seni orqadan ketaman o'zgar. Shunda yo aytgin biz sen bilan qiyomatli birodar edik. Alloh uchun birodar edik. Aytgin dard yeraman dedik. Shunda aytar ekanki, shuncha qarindosh urug'larimga, otamga bordim, onamga bordim, akalarimga, farzandlarimga bittasi bitta savob bermadi. Men ham o'z orqadan ketaman jahannamga deganda, Alloh yo'ldagi birodar aytar ekanki, birodar, biz sen uchun Alloh uchun birodar tutingandik. Seni do'zax o'tida o'tida kuyishingga rozi emasman degan. Mayli sen o'rningdan bir muddat men kuyib chiqan, lekin sen do'zax o'tini ko'rmagin degan. Mayli savobimdan olgan qancha kerak bo'lsin degan. Shunda ajrlar o'lchanadigan, savoblar o'lchanadigan tarozda savob paydo bo'lar ekan. Alloh taolo hammasidan xabari bor. So'rar ekanki, bu bardan bu savobni qaydan oldi deganda, sening yo'lingda do'st tutingan bir do'sti berdi. Lekin o'zi do'zaxga chiqishga rozi bo'ldi. Shunda Alloh taolo aytar meni yo'limda buncha do'st tutadiganlar bir-biriga mehribonligi bunchalik bo'lsa, men nimaga bularga mehribonlik qilmay, ikkovsini jannatga olib boraman. Alloh yo'ldagi birodarlar yashaqa bo'lishgan. Lekin tilla uchun ham emaslik kerak. Buni sahobalar hayotlarida isbotlashdi. Alloh yo'lida payg'ambar alayhisolamning sunnatlaridan bittasi sahobalar bir-biriga birodar qilib qo'ygan dedi. Bular biz orzu qiliyormiz. Ki biz ham yaqinda bitta birodarimiz mendan so'radiki, Kabulda. Menga bitta Alloh yo'lidagi birodarni stop bering dedi. Men topolmayapman. Men bitta balani ko'zimni takka o'rgandim, shuni Alloh yo'lida do'st qilishlikka. Lekin bu birodarim so'rab qoldi. Esingizda bormi? Ali? Kiyatdim, mana shu dedim. Men o'zim shuni o'zimga do'st qilmoqchi edim, mana savolingni unga dedim. Lekin bizlar ham topib birodarlar, bitta-bitta o'zimizga. Lekin ko'p qiyin, shartlari bor. Tamam? Alloh yo'lidagi do'stlikka kifoya qilsa kelamiz, ha? Bali, o'limga bayat berib kirishlik shariatda bor. Payg'ambar alayhisolam hozir misol olib keldik, Bayat Rizvon kuni Hazrat Usmonning intiqomini olmaguncha o'lgungacha jihad qilamiz deb o'limga bayat qilishga shariy bu. <coughs> Har bir mas'uliyatga loyiq bo'lgan birodarni shu mas'uliyatga qo'yilsa talabnoma. To'g'ri gap. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bir jamoatda bir loyiq kishi Masulatga bo'la turib loyiq bo'lmagan kishini qo'ygan amir yoki mas'ul Allohga va uni rasuliga va mu'minlar jamoatiga xiyonat qildi, xoin dedilar. Kimki bir loyiq kishi bo'lib turib, shuni yomon ko'radi shaxsan, qiliqi yoqmaydi yo bir orasida bir gap qochgan. Vatanda yurgan vaqtda to'yga chaqirgan emas. Ya maktabda urishur yo vaqtida mushlash yurgan yana bir qo'polroq qilib aytganda xotin kishini bir biri bilan urishadigan bahonalari bilan sani o'g'lim meni uribdi sani qizing meni uribdida shunaqangi bir bahona bilan bir loyiq bo'lgan mas'ulni qo'ymaydi-yu noloyiq kishini qo'yadi mas'uliyatga bu Allohga va uni rasuliga va mu'minlar jamoatiga xiyonat qilibdi. Bu hadis. Bu. Bunga ixtiyor emasmiz. Chunki xoinlarni qiyomat kuni hammasiga bitta-bittadan orqa tarafidan mana shu yerga bittadan bayroq qo'yiladi. Ana shunday qip yalang'och bo'lgan maydonda bu xoinligini bildirib turadi. Bayrog'i har kimning xiyonati qancha ko'p bo'lsa, shuncha uzun bo'ladi. Bal. Az nomi birodaroni tojik ما برای ما کسیته های امر معروف تاجیکی اگر امکانات باشد برای ما زبس کنیم انشاءالله زبس میکنیم برای که ما ازبکی را نمیدانیم بله آشنا alloh uchun yaxshi ko'rishlik bir birodarni uni nima kulkini xulqinimi harakatini, muomalasini yaxshi ko'rsa, bu Alloh uchun yaxshi ko'rishlik bo'ladi. Shu narsani tushuntirib bersangiz. Alloh uchun yaxshi ko'rishlik faqatgina xulqi o'zi kifoya qilmaydi. Bir kishini xulqi chiroyli bo'lsa, oddiy misol, jamoat ichida chiroyli bo'ladi xulqi. Lekin uyga kirganda ko'cha ko'chaxandon bo'ysundonlar bor tilidan zahar oqadi xotinlarga zulm qiladi e, bu kifoya qilmaydi faqat xulq o'zi kifoya qilmaydi alloh uchun yaxshi ko'rishlik uchun ko'p shartlar bor haligi aytganim bittasi ham hammasi emas cho'ntagingda agar ellik ming afg'oniy bo'lsa berib turib mana bo'ldi oshna bo'ldi demadi bu faqat bitta shartlardan bittasi alloh uchun yaxshi ko'rishlik shu birodaringiz Allohni yo'lida mustahkam turgan bo'lsa, Allohga haqiqiy bandalik qilayotgan bo'lsa, Allohni chizib qo'ygan chizig'idan tajovuz qilmayotgan bo'lsa, shariat doirasida yurgan bo'lsa, juda ko'p shartlari bor. Faqat xulq o'zi kifoya qilmaydi. Va Alloh uchun yaxshi ko'rishi, Alloh uchun ajrashish ham bor. Bir kishi va Alloh uchun birodar bo'lgandan keyin u Allohning yo'lida yursa birga bo'lasiz, Allohning yo'lidan chiqsa siz ham undan ajralasiz. Buni Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun yomon ko'rish bo'ladi. Yahudi ayollar va Yahudi bolalar, Yahudi qariyalar hukmi o'limmi yoki yo'qmi? Yaxshigacha churi to'g'risida yaxshi bu O'lim so'rashibdi. Yahudilar bo'lsin, nasroniylar bo'lsin, kommunistlar bo'lsin, agar islom diniga ochiqdan ochiq urushmagan bo'lsa, yoki shu urushayotganlarga tili bilan, moli bilan yordam bermagan bo'lsa, Payg'ambar alayhisolamni ularning jizya berishlik sharti bilan unga omonlik bergan. Faqat yahudi emas. G'irt o'zbek ertaga g'irt o'zbek o'zini musulmon desa kerak ahmadu Sayyid ahmadu falon agar islom karimov bo'lsa ham islomga ochiq kurashayotgan bo'lsa kim bo'lsa bo'lsin u televizorda gapirgan gapim bor otamiz bo'lsa ham akamiz bo'lsa ham unga qarshi jihod qilamiz degandim uni oldingi gaplarni badbaxtlab qo'ygan emas agar islomga ochiqdan ochiq dushmanlik qilsa musulmonlarga ochiqdan ochiq ozor bersa bali otamiz bo'lsa ham akamiz bo'lsa ham unga qarshi jihad qilamiz. Unga qarshi uni o'ldiramiz. Lekin u degan emas, hammani o'ldiramiz degani emas. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Makka ga kirib kelgan vaqtida gapirgan gaplari bor. Falonchi, falonchi, falonchi, falonchi, ya'ni islomning shaddiy dushmanlari. Agar Ka'bani lattasiga oshirib olgan bo'lsa ham o'ldirasizlar dedilar. Lekin qolganlarga omonlik dedi. Oliy janoblik bilan kirdilar. Shaxsiy o'ch olish uchun kirilmaydi, shaxsiy emas. Islomiy o'ch olamiz, islomiy intiqom olamiz. Lekin shaxsiy emas. Ha, palonchidan uchun bor pul bor olaman. Ha, men yoshligimda menga ikki qo'ygan maktabda. Bu gapni o'tma. Bu gaplar islomiy emas. Hazrat Ali bir mushrikni ustida turib buldirmoqchi edilar. Mushrik nima qildi? Ha? Tupur yubordi. O'ldirmadilar. nima o'ldirmading ayni deganda seni Alloh uchun o'ldirmoqchi edim sen yuzimga tupurib yubording g'azabim keldi o'ldirganimda nafsim uchun o'ldirgan bo'lib qoladi ana bu javoblik kerak Bale, ota onamiz otalarimiz bo'lsa ham akalarimiz bo'lsa ham islomga ochilgan ochiq dushmanlik qilsa ular bilan inshaalloh ayamaymiz agar masjidga kirib mehrobga qoziqxonaga o'xshab mehrobga yotib olgan bo'lsam o'ldiramiz inshaalloh Shuning uchun O'zbekiston Islomli harakatini qoshida istixborot bo'limida alohida arxiv ochilgan. Delalar Karimovga alohida deylar, Zokir Almatovga alohida, Fozil Qoriga alohida, Rashid Qoriga alohida, Anvar Qoriga alohida har bir viloyatdagi din dushmanlariga alohida-alohida deylar ochib qo'yilgan. Ertaga badbaxtlar sallani o'rab, soqolni qo'yib kelaveradi qiyshayveradi. Mana bu deylar bilan ular bilan hisob kitoblar. Shuning uchun bu deyiladi har bir viloyatga kirayotganlarga ma'lum qilamiz. Kirasan, bizdan so'rab o'tib, o'sha bizatga odamni o'ldirasan birinchi. Karim qo'liga tushib qolsa, bizga ko'rsatib o'tirmasa o'ldiraversin u. Chunki ularni hukmi o'qilingan. Tushunarli? bir insonga mas'uliyat berilsa, u inson shu mas'uliyatni qabul qilmasa, undan qochsa buni hukmi. Hali hukm so'raysiz, nima gap? Payg'ambar alayhissalom sallam vallohu alam Haybar kuni edi. Aytdilarki, bayroqni Alloh va uning rasuli yaxshi ko'rgan kishiga ertaga tilab beraman dedi. U fath qiladi dedi. Sahobalar aytishadiki, biz hech amirlikni orzu qilmagan edik, lekin Alloh va rasuli yaxshi ko'radi deganlari uchun ertalabgacha koshki menga bersalar deb chiqdik dedi. Chunki shariatda amirlikni so'ragan odamga berilmaydi. Lekin Alloh va Rasuli yaxshi ko'radigan kishiga bayram berilishida sahobalar hammasi aytdiki, koshki biz bo'lsaydik. Ertalab payg'ambar alayhisolam chiqdilar sahobalar oldiga aytdilarki, Ali qani dedilar. Alini ko'zi og'rib yotibdi deyish, chaqirib keladi. Tuproqlar ko'ziga tuproqlarni sustab qo'ydilar, ko'zi tuzalib qoldi. Va bayroqni Alini qo'liga berdi. Alloh va uning rasulini muhabbatiga sabab bo'ladigan amal bo'lsa, undan qochmaslik kerak. Lekin bitta narsani aytib qo'yaman. Mana bu mutlaq qoida hammaga ishlatilmasligi kerak. Bir kishi ko'ryaptiki, mana shofir, shofirlikni bilmas ekan. Faqat gaz bo'lsa biladi. U tormozi bor, uni nima deydi mana? Skorisi bor. Bularni bilmaydi u. Faqat gaz bosib ketaveradi. Bir kishi shofirlikni biladi. Shunga topshirib qo'yib shofirlikni bilmaydi yo Mas'ulni oldiga borib Alloh taolodan da qo'rquv Bu sizning shaxsiy tijoratingiz bilan shaxsiy shirkatingiz emas. Bu mashina baytul mol. Mana bunga bir shofirga berib qo'ysiz-ku, bu shofir emas bu, bu qassoblik qilsin barat. Shuni men eplolayman. Shofirlikka o'qiganman, buncha stajim bor desa gunohkor bo'lmaydi. Hali qoidani mutlaq ishlatmaslik kerak. Chunki Yusuf alayhisalom zindondan chiqqandan keyin podshohga aytdilarki, meni xazinalarga nima qilib qo'ydin? Xo'jayin qilib qo'ydin. Nimaga? Men xazinani bilaman, uni ishlatish ham bilaman. Saqlashni ham bilaman, ishlatish ham bilaman. Har bir oila, har bir jamoat, har bir davlatda kirim bor, chiqim bor. Oilada er top keladi, ayol ishlatadi. Er top kelaversa yo, ayol uni ishlatishni bilmasa, isrof qilsa, talon-toroj qilib olsa, shu oila xonavayron bo'ladi. Shuning uchun har bir oilada, har bir jamoatda ham top kelishni bilish kerak. ham ekonom qilib, iqtisodga qilib ishlatish bilish kerak. Hop, o'sha mas'uliyatga tayin qilinmoqchi bo'lgan kishi qochdi-yu, o'rniga noloyiq kishi o'tirdi. Asosan bir kishi ilmi bordi, shariy. Sen shu bolalarga diniy dars bergansiz, bermayman dedi, qochdi. O'rniga umuman shariat ilmini bilmaydigan odam dars berishni boshladi. Nima bo'ladi? Jamoatda halokatga sabab bo'ldi. Shuning uchun haliga xohlasak ham, xohlamasak ham, yengil holatdan, og'ir holatdan itoat qilamiz degan ahd bora. Shunaqami? Mas'ullar tomonidan tayin qilinayotgan mas'ulchalar biz loyiq emasmiz bunga qo'limdan kelmaydi demasdan chunki har bir kishi o'zini kimligini bilmaydi balki yuqorida turgan mas'ullar ko'proq biladi bir kishini qobiliyatini u biladi Shuning uchun Allohdan taqvo qilib turib, agar bir mas'uliyatga qo'yilsa, qabul qilish kerak. Agar bunga rad qilib, itoat qilinmasa gunohkor bo'ladi. Ha. Alloh yo'lida o'zini portlatish va o'zini o'zi o'ldirish shularni farqini tushuntirib bering. Baro ibn Malik bu kishi to'g'risida Umar ibn Hattob aytdilarki, bu kishini ikki kishini ustiga ham qo'mondan qilib qo'ymadi dedi. Chunki u kishi hech unaqangaligi ehtiyot qilish kerak, qarasini qilmasdi. Baro ibn Malik har jangda duo qilsin Alloh taolo nomiga qasam ichib duolarga javob bo'ladi. Albatta g'alaba bo'ladi. Bu kishi Fors bilan bo'lgan jangda o'zlarini palaxmonga solib dushmanning ichiga otib dedi. Dushmanni qasrini, qal'asini ichiga otinglar dedi. Otishdi, kirib urishib, darvozani ochib o Endi u qadimdagi fiqhlarda o'zi portlash hazır emas. Lekin hozirgi zamon faqihlari, ulamolari fatvo ki ana shu o'zini jasadiga bomba qo'yib portlatayotgan birodarlarning ishi Baro ibn Molik ishiga o'xshaydi. Shuning için bu o'zini o'zi o'ldirishga kirmaydi. o'zini o'zi o'ldirishga kirmaydi. Endi bizda bitta tushuncha bor, noto'g'ri tushuncha. Shahidning jasadi butun bo'lish kerak, undan atir hidi kelib turish kerak. Bu ham mutlaq noto'g'ri tushuncha. Shahidlarni Salohiddin Ayubning ustozlari bor ekan. O'sha aytar ekanlar. Ey Alloh, meni jasadim bilan darranda parlandalarini to'ydirgin der ekanlar. Shahid bo'lay, meni jasadlarimni shu hamma qurt qumursqani yig'orsin der ekanlar. qiyomat kuni men shu qurt qumursqani ichidan chiqib kela Robbim o'zi o'ylaydi. Yonib ketishi mumkin. Baliqni yemishi shu Ani ularni ham Alloh taolo shu iymoni zaif kishilarga bir bashorat shu Alloh taolo shu jasaddan beradi. Oddiy misol qo'mondan Jumaboyev Tojikistonda bir tojik birodarlardan, tojik mujohid birodarlardan bittasini shahid bo'lgan. Otasi shu jihodga ketishga rozi bo'lgan emas. Bu shahid bo'lgandan keyin ham shahidligiga ishonmay yurgan ekan. Bir majlisda bir olim kishi shahidlari o'lsa jasadi chirimaydi. Qon oqib bir necha yildan keyin ham deb aytibdi. Otasi o'tirgan ekan shahid bo'lganda. 1 yilmi 2 yildan keyin. Lapatkini olibdi-yu, borib qabrni ochibdi. Ochsa, o'sha 2 yildan keyinmi, 1 yildan ko'proqda shu jasad o'shanda turganmish. <coughs> Qon chiq-chiq qilib oqayotganmish. Shunda keyinlar qo'mondonga yana borib bechora o'g'lim shahid bo'lganda xursand bo'lar ekan. Ya'ni mana bu narsalar o'sha haligi iymoni zaif kishilarni iymoni kuchaytirishi Alloh taolo tomonidan bashorat bo'ladi. Alloh taolo omonatlarni egalariga qaytarishlikni va islom dinini oliy qilishlikdagi asl va maqsaddan chekinishini Alloh taolo o'zi asrasin. Alloh taolo Bizlarni o'zi haqda barqaror qilsin. Jazakumulloh xayr. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasi shu avlod ko'rar.